Biz bu toprağın neresindeyiz? Hainiz, mürteciyiz, biz neyiz? Gericiyiz, yobazız hepimiz. Çağdaş olamamış beyinleriz. Çağdaş olamamış beyinleriz. Sakalımız ortaça sakalı. Geri kaldık başörtü takalı. El alem uzayda yakalı, Bize kalır bir sıfır yakalı Bize kalır bir sıfır yakalı Biz olmasak da olur ahali Katledilsek de yoktur vebali Kılıç Ali, Topal ve Kelali Kese kese bitirmedi gayri Kese kese bitirmedi gayri Cahiliz biz aydın olamayız Küresel dünyayı anlamayız Dik başlı çağa kalmayız Biz zalimler için yaşamayız Biz zalimler için yaşamayız Çağ zıplamanın kuralları Demokrasi ve insan hakları Avrupa Birliği NATO'ları Aşar biz geri kafalıları Aşar biz geri kafalıları